ای دسته گل مرحبا بابو بوی ریحان آمدی ای دسته گل مرحبا بابو بوی ریحان آمدی جان همه عالم توی کل عالم جان آمدی جان همه عالم توی کل عالم جان آمدی دریای فضل و رحمتی گوهر زکان امتی دریای فضل و رحمتی گوهر زکان امتی گویای امت امتی گویای امت امتی با عزت و شان آمدی گویای امت امتی با عزت و شان آمدی ای دسته گل مرحبا با بوی ریحان آمدی ای دسته گل مرحبا با بوی ریحان آمدی جان همه عالم توی کز عالم جان آمدی جان همه عالم توی کز عالم جان آمدی موسا صدیق درگه ایسا مبشر بره موسا صدیق درگهت ایسا مبشر بره رف رف زنان جولان تا تو به میدان آمدی رف رف زنان جولان گهت تا تو به میدان آمدی ای دسته گل مرحبا بابو بوی ریحان آمدی ای دسته گل مرحبا بابو بوی ریحان آمدی جان همه عالم توی از عالم جان آمدی جان همه عالم توی که عالم جان آمدی کرده خلیل سروری جبریل کرده ربری کرده خلیل سروری جبریل کرده بری از غایت پیغمبری محبوب یزدان آمدی از غایت پیغمبری محبوب یزدان آمدی ای دسته گل مرحبا با بوی ریحان آمدی ای دسته گل مرحبا با بوی ریحان آمدی جان همه عالم توی کل عالم جان آمدی جان همه عالم توی کل عالم جان آمدی از بهر شخص گوهر بهش گفتی چون قرص غمر از بهر شخص بدگوها بهش گفتی چون قرص قمر ای شاه ما زاغ البسر با تیغ بران آمدی ای شاه ما زاغ البسر با تیغ بران آمدی ای دسته گل مرحبا با بوی ریحان آمدی ای دسته گل مرحبا با بوی ریحان آمدی جان همه عالم سلام توی که از عالم جان آمدی جان همه عالم توی که از عالم جان آمدی آن دشمن نادان تو زد سنگ بر دندان تو آن دشمن نادان تو زد سنگ بر دندان تو با آن لب خندان تو با خون دندان آمدی با آن لب خندان تو با خون دندان آمدی ای دسته گل مرحبا با بوی ریحان آمدی ای دسته گل مرحبا با بوی ریحان آمدی جان همه آمدی عالم توی کل عالم جان آمدی جان همه عالم توی کل عالم جان آمدی ای سر در نیکول با نور ایمان آمدی ای سر در نیکول با نور ایمان دردان بی حد و با با حکم فرمان آمدی دردان بی حد و با با حکم فرمان آمدی ای دسته گل مرحبا با بوی ریحان آمدی ای دسته گل مرحبا با بوی ریحان آمدی جان همه आलम तो कल आलम जाना मदी जाने हमें आलम तो कल आलम जाना मदी अन के मेरा जे तो ताजे शरफ ताजे तो अन के मेरा जे तुबु ताजे शरफ ताजे तुबु जिबरी کے بود جبریل که محتاج بود از حجر بیرون آمدی جبریل که محتاج بود از حجر بیرون آمدی ای دسته گل مرحبا با بوی ریحان آمدی ای دست گل مرحبا با بوی ریحان آمدی جان همه عالم توی که از عالم جان آمدی جان ہمیں عالم توی کل عالم جان آمدی ای دست یہ گل مرحبا بابو یہ ریحان آمدی جانے ہمیں عالم توی کل عالم جان آمدی جانے ہمیں عالم توی کز عالم جان آمدی جانے ہمیں عالم توی کز عالم جان آمدی کل کز عالم جان آمدی کل کز عالم جان دی